นนี้เป็นรายการ ธรรมสัญจร มีคณะสัญจร มาจากเมืองไทย มีพระสี่รูปมีชีหนึ่ง แล้วก็มีจันลีจันคุณ ที่มาตามแปลเป็นล่ามแปล แล้วก็ทราบว่าท่าน ดีที่นี่ก็เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นสาขาของอาจารย์อะไรนะอาจารย์เข่งจะคุณเข่ง อยู่ที่นู่นที่รักอะไรนะโจโฮนะ่เลยแวะมา แล้วก็มีธรรมะมาปราลกสู่กันฟัง พวกเราเป็นสายเลือดเดียวกัน คือสายเลือดพระพุทธเจ้าอาศัยพึ่งอัดธรรมของท่าน เรามีโอกาสผ่านมาเราก็จะปรารบธรรมะสู่กันฟัง ตั้งแต่ธรรมะพื้นพื้นไปจนถึงธรรมะภาคปฏิบัติ เท่าที่เราจะปรารบสู่กันฟัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย หลังจากประรบหลักใหญ่ใจความสู่กันฟังแล้วเราจะมีโอกาสเปิดโอกาสให้สนทนากัน เพราะการพูดธรรมะก็เป็นสิริเป็นมงคล การสนทนาธรรมะก็เป็นสิริเป็นมงคล เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจ เอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุกในความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และสัมปรายภพข้างหน้า ถ้าหากเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยอย่างแท้จริง ก็จะได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกพ้นโทษตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เอาแค่นี้ก่อน今天啊，师父以及呃 几位师傅们呢？刚好来到这里，经过这里呀，就进来这里看看，啊，了解一下啊。而第一位师傅呢，啊，他的戒纳是三十九，呃，第二位师傅呢，他的戒纳是三十八。啊，这几天呢，都是由啊第一位师傅他说的，每天说了很多。啊，今天就由啊第二位师傅来先跟大家。 分享佛法，然后呢，他在做这个补充。วันนี้พวกเราก็มีโอกาส มาร่วมกัน นั่งภาวนาฟังไปเนอะนั่งภาวนาฟังไปอาจจะ ไม่ค่อยบ่อยนักที่พวกเรามารวมกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นนี้ท่านก็ปารบหลวงพ่อมีได้ปารบเอาไว้แล้วว่า พวกเรามีเวลาจำกัดจะพูดให้ละเอียดจนเกินไปก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอพูดหลักๆที่ให้พวกเราได้นำไปพินิพิจารณาเบื้องต้นนี้เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้พบพระพุทธศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านสอนให้พวกเราบำเพ็ญบุญบารมีในความเป็นมนุษย์ของเรานะก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์นี้ เราจะต้องได้ทำบุญทำกุศลมา ทำความดีมาไม่ใช่อยู่ๆ จะได้มาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบเลย อย่างพวกเราเป็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ ได้นับถือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ซึ่ง เป็นการนับถือที่หาได้ยากมาก ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยหรือสามโลกธาตุนี่ดีกามาพบรูปภพและอรูปภพนั้น ไม่มีใครเหนือกว่า เก่งกว่า ดีกว่า พระพุทธเจ้าของเรานะ เพราะฉะนั้นพวกเราได้นับถือพระพุทธเจ้านี้ นับว่าเป็นบุญ เป็นวาสนา เป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเราแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 天是一个很难得的机会啊，让我们能够来这里见面，嗯，也可以听闻到佛法。能够出生为人呢，啊，是很难的事情。然后再遇到佛法，也是很难的事情。在大家这一生呢，投胎作为人之前呢，我们这一世之所以可以投胎作为人呢， 我们前一世啊，一定是肯定的做过一些很多的善法，所以呢，我们这一次才会继续来到这里做回人，不会说无端端的就来做回人。因此呢，在这一生里面做了人，然后又遇到啊这么好的一个老师，就是我们的佛陀。佛他是一个完全清净啊。 净化了内心，摆脱所有烦恼的一个众生，这个宗教是非常难得遇到的，因为在整个宇宙中，没有人可以超越佛。佛是天人的老师，所以呢，能够信仰佛法，能够听到佛法，是一件非常有福报的事情。感恩听者，菩提心。 ตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ พวกเราก็ต้องศึกษา การศึกษานั้นมีทั้งในตำรับตำรา มีทั้งการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามศีลพวกเราเป็นคารวาส ก็มีศีลห้าศีลห้าเป็นสมบัติอันประเสริฐของพวกเรานะที่เรา ทุกคน ควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้นะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำโกหก ไม่ดื่มกินของที่มึนเมา นี่เรียกว่าศีลห้าที่บรรดาชาวพุทธของเรา จะนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้กายวาจา ของเราเป็นปกติ ถ้าเรามีศีลแล้ว ครอบครัวของเรา มีศีลทุกคนครอบครัวของเราก็มีความสงบสุข สามีไปทำงานทำการที่ใด ภรรยาก็ไม่ต้องระแวง ว่าสามีของเราจะไปในทางที่ไม่ดี ภรรยาไปทำงานในสถานที่ใด ๆ สามีก็ไม่ต้องระแวงแคลงใจ ไว้ใจซึ่งกันและกัน เชื่อใจซึ่งกันและกันได้นี่เ่ยว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่สงบสุข มีเพื่อนคบค้าสมาคมกัน เราก็ มีความไว้ใจซึ่งกันและกันถ้าเรามีศีลแล้ว เราครบกันด้วยความตายใจไม่ละแวงแคลงใจ ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาโกหก ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาทำลาย ไม่มีคำว่าละแวงแคลงใจต่อกันนี่แหละศีลธรรม ของพระพุทธเจ้า มีความสงบสุขอย่างนี้ ในครอบครัวของเราก็สงบ มีเพื่อนฝูงในหมู่บ้านของเรา ตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเรา ประเทศชาติของเรา ถ้ามีศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว มีความสงบสุข ไม่ต้องมีตำรวจทหารเลย ขนาดนั้นละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าตายใจได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเอาธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้ว จะมีความสงบสุขมากในสังคมของเรา ในชีวิตของเราง我们要修行，就必须通过学习，而这个学习呢，可以通过看书。 研究经典，也可以听闻啊，师傅们的开示。在佛教中呢，身为居士，佛陀都很经常提到这个五戒。五戒呢是每一个人都必须要去做得到的事情。五戒是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语跟不饮酒。 这些都是佛教徒呢，都必须去学习去做的事情。因为有了戒之后呢，啊，你自己有这个戒，你家里的人呢也有这个戒的话，那么你的家庭呢一定会有幸福。比如说，如果一个丈夫他有持守这个五戒的话，当他出外去工作，不管他去到哪里。 太太也不用担心，相反的，太太如果也有五戒的话，她去到哪里，丈夫也不担心，这就会产生这种互相的信任，而这个互相的信任呢，也就可以带来这个家里的幸福。同样的，如果我们自己跟我们身边的人呢，都有这个五戒的话，那么我们彼此之间呢，都可以互相信任。 因为我们不用担心说有人会骗我们，也不用担心说会受到别人的伤害，所以呢，这个五戒的确是可以为我们的家庭、社会乃至于国家呢带来这个幸福与安。乐。那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那， นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ถ้าเราได้ยินเฉยๆ เราไม่นำมาปฏิบัติอย่างนี้ศีลธรรมก็ไม่เกิดขึ้น ในตัวในใจของเราธรรมของพระพุทธเจ้า ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ นอกจากการประพฤติปฏิบัติ ทางกาย ทางวาจาแล้ว พระพุทธเจ้าก็สอนให้เข้าไปปฏิบัติทางใจ ให้เราคิดดี ให้เราสนใจในความคิดสนใจในใจของเรา ว่าใจของเรามีความโลภอยู่ในนั้นไหมมีความโกรธอยู่ในนั้นไหมมีความหลงอยู่ในนั้นไหมมีราคาตัณหามากน้อยเพียงใด อยู่ในใจของเราอาการเหล่านี้ ที่มันฉาบทาอยู่ในจิตใจของเรานี่ถ้ามันมีมากทำให้ใจของเราเดือดร้อนอความโลภมาก ก็ทำให้ใจของเราเดือดร้อน ให้คนอื่นเดือดร้อน ให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าจึง ให้หักข้ามมันด้วยสติด้วยปัญญาความโกรธมันมีมากใครพูดผิดหูไม่ได้มีความโกรธขึ้นมาถึงกับฆ่ากันทำลายกันเบียดเบียนกันเพราะความโกรธพระพุทธเจ้าก็ให้หักห้ามมันให้ชำระลงที่ใจของเรา ไม่ให้ไปชำระที่ใจของคนอื่น เพราะสิ่งเหล่านี้มันมันอยู่ที่หัวใจของเราเออในเมื่อเรารุ่มร้อนขึ้นมาแล้ว ไปทำคนอื่น คนอื่นก็ก็เดือดร้อน ไปฆ่าเขา เขาก็เดือดร้อน เราก็เดือดร้อน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าตนก็เดือดร้อน คนอื่นก็เดือดร้อน สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สิ่งนี้ไม่เป็นธรรม ท่านจึงให้ชำระที่จิตใจของเราที่มันมีมากให้มันน้อยลงอดกลั้นมีสติมีปัญญาอดกลั้น ไม่ให้มันกำเริบขึ้นมา มันมีอยู่ในหัวใจ มันเมื่อมันรุนแรงแล้ว มันแสดงออกมาทางกาย แสดงออกมาทางวาจา มีด่ากันว่ากัน แม้แต่สามี ภรรยา ถ้ามีความโกรธแล้ว สามีก็ฆ่าภรรยาได้ ภรรยาก็ฆ่าสามีได้ พระพุทธเจ้าจึงว่าให้หักห้ามไม่ให้มันออกมา เหมือนกับไฟนะไฟนี่มีทั้งโทษ มีทั้งคุณ ไฟนี้ เอาเผาบ้านเผาเมืองเราก็ได้ ไฟนี้ถ้าทำทางในทางที่ดี เอาไปหุงต้มทำอาหารกินรับประทานก็ได้เออแล้วให้มันอยู่ในเตานั้นไฟนั้นอยู่ในเตามันก็ไม่ไปทำลายคนอื่น ไปทำลายสิ่งอื่นความโกรธ ถ้ามันมีอยู่ในหัวใจ ถ้าเราพยายามหักห้ามมัน มันก็มีอยู่ในหัวใจเราคนเดียว ไม่ไปเผาโลนคนอื่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าให้หักข้ามมันลงด้วยสติด้วยปัญญาของเรานะความหลงที่เราหลงเนี่ยหลงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะยั่งยืน มีชีวิตอยู่ยืนยาว ความดีเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำเมื่อลืมค่อยทำเดือนหน้าปีหน้าค่อยทำหรือ เรายังไม่แก่นะให้เราแก่เสียก่อน เราค่อยทำคุณงามความดีนะตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ เราแสวงหาความสุขเสียก่อน อ่า อย่างนี้เรียกว่าความหลง พระพุทธเจ้าบอกว่า ความดีทั้งหลายให้รีบทำชีวิตของเราน้อยนัก ถ้าเราไม่รีบทำแล้ว เดี๋ยวจะไม่ได้ทำ เดี๋ยวจะไม่ได้หาแสวง แสวงหาทรัพย์สมบัติเรียกว่า อริยทรัพย์คือบุญกุศลคุณงามความดีนั่นแหละเข้าสู่ใจเอาไว้เดี๋ยวจะไม่มีไปข้างหน้า จะไม่มีอะไรอยู่กินหรือพึ่งพาอาศัยเพราะเราไม่มีบุญ ไม่ได้แสดงหาเอาไว้ความหลงเหล่านี้แหละ ที่มันทำให้เราประมาทนอนใจ พระพุทธเจ้าว่า ให้พิจารณาเสียใหม่ว่าชีวิตของเราเนี่ยน้อยนักบุญกุศลของเรามีหรือยัง เราได้ทำบุญไว้หรือยัง เราได้รักษาศีลไว้หรือยัง เราได้ภาวนา ให้ทำจิตใจของเราให้สงบหรือยัง เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้พร้อมหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมเราเกิดตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในจงกระทั่งบัดนี้ถ้าเรายังไม่ได้ทำให้รีบทำเสียแก้ความหลงภายในใจทั้งเรา ราคาตัญหาถ้ามันมีมาก ผู้หญิงมีมาก ก็ทำลายตนเองทำลายคนอื่นทำลายครอบครัวผู้ชายถ้ามันมีมาก ก็ทำลายตนเองชื่อเสียงของตนเอง ทำลายครอบครัวของตนเอง ทำลายคนอื่นน่านี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถึงว่าให้มันอยู่ในพอดีนะถ้าเรามีสามีภรรยาแล้วก็ให้อยู่ในครอบครัวของเราในกรอบของศีลธรรมไม่ร่วงเกินคนอื่นไม่นอกใจสามีภรรยาของตน เหล่านี้เรียกว่าให้ออยู่ในกรอบของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มันมีอยู่ในหัวใจของเรา แต่ให้มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นกามคุณกามเป็นคุณถ้ามันนอกเหนือจากนี้แล้วกามเป็นโทษ แต่ละคนทุกวันนี้เมื่อราคาตัณหามันมีมากอยู่ในหัวใจมันจึงเกิดความเดือดร้อนอสังคมเดือดร้อนเพราะกามมันมาก กามมันรุนแรงนี่แหละให้พวกเราได้นำไปพูดปฏิบัติเรียกว่าเอาธรรมเข้าสู่ใจ 如果我们只是听佛法而已，但是呢，却不拿来做，不跟着佛法去做的话呢，听还是只是听，佛法是不可能呢在你的心里面产生。 戒呢是关于这个身体跟口的这个训练，五戒就是在控制着我们的这个身体跟口呢，不要去做一些不好的事情。接着呢，当佛陀讲解这个戒之后呢，他就在继续讲解说，除了控制你的身跟口，你更要去学习去好好的修这颗心，要看到。 我们心里面的烦恼，你们有没有看过？说自己心里面有怎么样的烦恼？心里面有多少的贪，多少的嗔，多少的痴？如果一个人他烦恼很多，他的贪嗔痴很多，那么他就会给自己，也会给别人带来很多的痛苦。因此呢，佛教才要教我们呢。 要用这个正面去控制我们的心。有时候，我们的这个嗔心脾气来呢，看到什么都会很生气，而容易呢去跟别人去争吵。这个嗔心啊，小的事情就可以让到你跟别人争吵。但是呢，如果你没有好好的控制它，有时候甚至会因为这个发脾气。 导致于说生气到把一个人杀掉都可能更严重的，甚至会导致整个社会不安，乃至于整个国家都会乱。因此呢，佛教的修行呢，都是要从心里面做起，否则这个烦恼不只是让自己烦恼，让自己痛苦，也会给别人去带来这个痛这个痛苦。 这个真心就好比这个火一样，这个火呢，它有好处也有坏处。如果你用的好的话，这个火就可以给你用来烧水煮饭啊，可以给你带来这个温暖。如果你不懂得控制这个火的话，这个火可以把你家里的都给烧掉。所以呢，如果我们能够控制那个火，让它一直在火炉里面的话。 那个火呢，就能够给我们带来这个好处。如果你把这个火没有好好的控制它，让这个火呢一直烧的话，它就会造成很大的祸害。同样的，我们的这颗心，这个嗔心，这个脾气，如果你没有好好的控制它的话，没有以这个戒，没有以正念来控制它的话，也也会给我们呢带来很大的这个痛苦。 也会伤到别人。另外啊，关于这个“吃贪嗔痴”的“吃”，就是指我们对很多事情呢都不知道、不明白。比如说，我们呢以为说生命很长，啊，要做好事呢，都会想到说等以后才做，等明天才做，因为呢从来没有想到说生命呢是非常无常。 如果你有这样的想法，这就是叫做痴，没有智慧。有智慧的人呢，他会想到说：，但是呢，有机会做就要快快做，否则呢，以后没有机会做。生命短，生命如果你一下子死了的话，你要做就已经没机会做了。同样的，在我们还有这个生命的时候呢。 除了做这个善事，给自己带来福报，去帮助身边的人，更重要的就是，要在我们还有生命的时候呢，好好去学习去修我们这颗心。要问回你们自己说，有没有把这个心呢学习给它平静下来？关于贪，每个人心里面都有这个欲望，每个人的心里面呢都有贪。 不管是男的或是女的，但是这个他呢，要有一个范围，比如说有一个老婆一个老公就好啊，要懂得安分守己，不要说想到去啊，有了老婆一个老婆还不能满足，或是有了一个老公还不满足，如果是这样的话呢，就会给自己也会给别人呢带来很大的痛苦与麻烦，所以呢。 要懂得去控制自己心里面这个贪，要常常呢把自己用五戒来检讨自己，看看自己的行为呢有没有超出过这个范围。现在的人很多就是因为呢欲望来，但是呢不懂得去控制它，不懂得去啊好好的守住这个欲望，结果呢导致许多问题的产生。 เพราะฉะนั้น พวกเราได้เกิดมา พบธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรมบริสุทธิ์สามารถที่จะผู้นำผู้ปฏิบัติ ให้พ้นจากทุกข์ไปได้ เรา วกเราทั้งหลาย ก็อย่าประมาทนอนใจ การทำบุญ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา การภาวนานี้ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะมามานั่งอย่างนี้ทุกวัน มาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่วัด เราก็ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านของเรานะก่อนที่เราจะนอนอทุกวันให้เรากราบพระพุทธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์สามครั้งแล้ว ให้เรานั่งภาวนา ระลึกพุทโธธรรมโม สังโฆ พุทโธธรรมโม สังโฆ พุทโธธรรมโม สังโฆ สามครั้ง แล้ว ให้ระลึกเอาคำเดียวระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวนะนั่งนี้นั่งท่าไหนก็ได้ เราถนัดท่าขัดสมาธิ ขัดสมาธิก็ได้ เราจะนั่งท่าใดก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้นะแต่ให้กำหนด รู้ที่ใจของเรา เวลาเราระลึกพุทโธพุทโธ ไม่ให้ใจของเราคิดไปทางอื่น ให้มีสติรับรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวจนกว่า ใจของเราจะสงบ ค่อยๆสงบลงไป สงบลงไป นะเยือกทางจิตใจก็เย็นขึ้นมา ความรู้ที่มันฟุ้งซ่านไป มันก็จะชัดเจนขึ้นมา จนกระทั่งพุทโธพุทโธอยู่นั้นหายไปจากความรู้ของเราแต่ความรู้นั้นเด่นขึ้นมา ระลึกพุทโธคือระลึกพุทโธไม่ได้จิตนั้นวางพุทโธแล้ว เหลือแต่พุทโธอย่างเดียว เหลือแต่ความรู้อย่างเดียว ก็ให้เราอยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องคิดทางอื่น ไม่ต้องไปกลัวว่าใจของเราไปไหน อยู่กับความรู้ของเรานั่นแหละนะนี่ ถ้าจิตทำจิตใจของเราให้ถึงขั้นนี้ได้ ใจของเราจะมีความสุขมากพระพุทธเจ้าอ่ะนัตถิสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเนี่ยทำให้อย่างเนี้ยเรียกว่าภาวนา ให้เราทำทุกวันได้ไหมก่อนที่เราจะนอนนั่นแหละ เพราะเราไม่ได้มีเวลามานั่งที่วัด แต่เรามีเวลาเรานอนที่นอนของเราทุกวัน เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนอนสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาที ให้เราตั้งเอาไว้ บังคับตัวเองเอาไว้เพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีให้เกิ่จิตใจของเรา สร้างบุญสร้างกุศลที่ประเสริฐให้แก่จิตใจทั้งเรา แม้เราตายจากมนุษย์ไปถ้าจิตใจของเราอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้ว สวรรค์เป็นที่ไปของเรานะอย่างน้อยมนุษย์สมบัติมากกว่านั้นสวรรค์สมบัติพรมโลกสมบัติ นิพพานสมบัติซึ่งพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง จากการภาวนาของเรา เพราะฉะนั้นให้เราสนใจตรงนี้ให้มาก ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะเพราะทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไป แม้แต่หลวงพ่อเองที่พูดอยู่นี้ก็จะต้องจากโลกนี้ไป คือตายจาก โลกมนุษย์นี่ไปนี่แหละถ้าเราไม่ทำเอาไว้ ไปก็ไปไม่ดีนะไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ไม่ดี เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลคุณงามความดีเอาไว้ เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธนับว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ได้พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมมาคูของพวกเรานั้น อสอนพวกเราด้วยความจริง พูดคำใดตัดคำใดหนึ่งไม่มีสองก็คือคำตัดคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา ว่าบาปมีจริง ก็มีจริงอย่างนั้น บุญมีจริง ก็มีจริงอย่างนั้นใครทำบาป ตกนรก เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นอย่างนั้นจริง ใครที่ตัดไว้ว่าทำบุญทำใครทำบุญทำกุศลแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติพรมโลกสมบัติ นิพพานสมบัติ ก็เป็นจริงอย่างนั้น นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนพวกเราไว้ เพราะฉะนั้นจึงขอฝาก พวกเราทุกคน ที่นั่งนั่งอยู่ที่นี้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อตัวของเรา เพื่อใจของเราแม้จะยังยังจะต้องเกิดอยู่ก็ขอให้เกิด ในภพที่ดี คติที่เหมาะสมเพราะบุญกุศล ที่เราได้สั่งสมเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว ขอให้พวกเราได้นำไปที่นิพิารณา แล้วประพฤติปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติ ต่างคนต่างกระทำแล้วผลที่ตอบสนองมาเข้าสู่จิตใจของเรานั้น จะทำให้เรามีความสุขความเจริญนะในภพทั้งหลาย เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเวลาน้อย หลวงพ่อก็ขออจบเอาไว้เพียงแค่นี้ ต่อไปก็จะให้หลวงพ่อบุญมีท่านเสริมเพื่อให้พวกเราได้มีข้อคิด 如果呢，大家不能够常常呢来到寺院打坐，最少呢要学习一样事情，那就是在我们每天睡觉之前呢，先要顶礼三拜，顶礼佛，顶礼法，顶礼僧前。 然后找一个姿势啊，不管是盘腿也好，还是坐在椅子上面都好，找一个姿势呢来打坐。首先就是在心里面呢想起这个佛法，啊，就是不脱他摸长颗代表佛法，所以然后呢才最后呢心里面就想着一句就好，就是一直想着佛陀。 不拖不拖，这样子，一直这样念着下去，不要去理其他的事情，就是以正念呢，一直在心里面重复的念这句佛号。当你如果能够一直以正念的去看着这颗心，念着这个佛号，不让你的心呢跑到别的地方，那你的心呢会越来越平静，平静到最后呢。 连这个不脱这个口号呢都不见，但是呢，那个时候你心里还是可以保持很清醒、很清楚。到了那个时候，你不用感到害怕，不用怕说怎么会变成这样子？你只需要继续的保持你的心，在这个状况保持那个正念，一直维持下去。 如果你每天可以这样子做，十分钟也好，二十分钟也好，慢慢的把它这个啊学习去用正念来修我们这个心，学习每天啊给一段时间自己在心里面想起三宝，想起这个不拖多少分钟都没关系，让它变成一个习惯，因为呢。 如果我们有了这样这样子的一个习惯，我们的心里面呢，就有这个三宝作为我们的依靠啊。一旦如果我们从这个世界离开，我们死了之后，那我们呢，最少都可以呢，再回来投胎做人，啊，或是更好的，可以升天作为天人，乃至于梵天，不要说没有时间打坐，因为呢。 你每天工作，工作忙啊，你就去忙。但是呢，每天回到家里，你一定有时间睡觉。这只是叫你在睡觉之前呢，抽一点时间出来，让它变成一个习惯。这个是大家学佛之后呢，除了布施、持戒，更要进一步的去修我们这颗心，让我们的心呢平静下来。 如果一个人他在这一生完全没有做任何的善法，完全不去修行的话，他死了之后呢，就不会去到好的地方，而去只能够去到投胎到一些不好的地方，比如说是阿修罗、畜生，或是地狱、恶鬼之类。要相信这个因果善恶是真的存在。一个人如果他。 造恶多端，做了很多伤害自己也让到别人痛苦的事情，那他死了之后呢，一定会去到不好的地方。如果一个人他不断的去提升自己，行善布施、持戒、修行这个呃打坐的话，那他死了之后呢，最少可以再做回人。所以呢，这个修行的果报呢？ 他这一世啊，可以让一个人内心感到心安理得，因为他有守戒，他没有做伤害别人的事情。如果他再能再来能够学习打坐的话，他的心能够平静，很少烦恼。他少了烦恼，他就会感到快乐。这就是佛法的带来给我们的这些好的果报，不管是今生。 或是来生的这些好的善报。อาจารย์จำลัดท่านเมตตาปรารบธรรมทุกคนฟังเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาที รวมทั้งแปลเป็นภาษาจีนด้วย พวกเราได้ตั้งใจฟังได้กำหนดจิตตามฟังทุกระยะ หรือไม่ เราเข้าใจเนื้อหาของอัตธรรมที่ท่านเอามา แสดงให้เราฟังหรือไม่ เข้าใจหรือไม่เข้าใจ จิตใจได้รับความสงบ ในคำที่ท่านอบรม เกี่ยวกับเรื่องสมาธิ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีลมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ให้เรา ประมวลมาที่ หัวใจของเรา และให้ตั้งใจฟังเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปน刚才在师傅讲解佛法的时候，大家有没有专心的聆听？你们明白了多少？ 关于戒啊，听了之后体会有多少，明白了有多少？关于这个打坐的，怎么让心平静啊？你们又了解了多少？这个你再回来的心，再看看你的心说啊，刚才我听到的、吸收到的有多少？然后呢，再接下来再听啊，师傅的进一步的解释。 เวลานี้ขอให้ทุกคนตั้งใจนะตั้งใจจริงๆ เพราะมันเป็นเวลาที่เป็นสริเป็นมงคลจริงๆ การปรารบธรรมกุสู่กันฟัง การจะสนทนาธรรมะซึ่งกันและกันเป็นสริเป็นมงคล เพื่อเราจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เอาไปประพฤติปฏิบัติ ประจำชีวิตจิตใจของเรา 接下来呢，大家要更加用心的去聆听，用心听啊，师父讲解佛法。因为听闻佛法、了解佛法呢，是一个非常吉祥的事情。因为只有佛法才能够给我们呢带来这个幸福与快乐。只要你们跟着佛法的这个方法去修行的话， เราต้องบังคับใจของเรา เราต้องบังคับทุกอย่าง การบังคับ ก็คือการใช้สตินั่นแหละบังคับสำรวมเข้ามาที่ใจของเราสำรวมเข้ามาที่กายของเราสำรวมเข้ามาที่ใจของเรา ทั้งกิริยาภายนอก ทั้งกิริยาภายในของใจ เราจำเป็นจะต้องบังคับ ทำไมเราจรึงต้องบังคับ เพราะมันมีสิ่งที่เราจะต้องบังคับอยู่ในหัวใจของเรา สิ่งนั้นคือกิเลส แม้แต่การที่เราจะให้ทาน เราก็ต้องบังคับกิเลสในหัวใจของเรา ในสังคมความเป็นอยู่ของเราของมนุษย์เรานั้น เราจะต้องมีการเผื่อแผ่ด้วยการให้ทานแก่กันและกัน ให้ทานกับคนยากคนจน ให้ทานกับ คนกำพร้าอนาถาทั่วไป ให้ทานกับพระเจ้าประสงค์เช่นอย่างมาทำบุญใส่บาตรกับพระอย่างนี้เรารู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราจะต้องบังคับใจของเรา ให้มาประกอบการให้ทาน เพราะการให้ทานนั้นมีผลมีอานิสงส์หัดเสียสละของนอกกาย ทานวัตถุนี้เป็นของนอกกาย นอกจากเรา หัดหัดเสียสละของนอกกายแล้ว เราก็มานั่งภาวนาเพื่อเสียสละของในกาย เสียสละรูปของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราออกจากการยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่มันพาให้จิตของเรายึดมั่นถือมั่น สิ่งนี้เราก็ต้องบังคับชื่่อสิงนี้ 就是一个不断的去控制我们心的一个过程，整个过程呢都必须要以这个正念来守着我们的这个身跟心，不管是持戒，持戒就是控制我们的这个身跟口，而打坐呢，就是更进一步的去用这个正面来控制我们的心。 控制我们心的什么呢？就是控制我们心里面的这个烦恼。每个人的心里面呢都有烦恼，不管是贪嗔痴都好，连这个布施，我们也必须控制我们内心的烦恼，因为我们内心里面都是很执着，说东西是我们自己的，就很少会想到说要给别人分享了。 也很吝啬，所以呢，布施就是要让让我们呢学习把那些属于我们自己的东西呢拿出来，去跟身边的人，去跟社会上不幸的一群也好，孤儿、老人院这些需要我们帮忙的人，需要去做，乃至于说啊，来护持僧团、供养出家人，这些都是一个佛弟子。 的修行过程中呢，要去做的事情，呃，这个布施啊，是放下我们对身体外的东西啊身外物的这个执着，而打坐呢，也是一种放下，那是放下我们对我们的这个心心里面的这些种种执着，就是打坐的时候也是一种要放下的过过程。 การให้ทานเราก็ต้องบังคับใจของเรา การบังคับนั้นเป็นเหตุ แต่ผลจะปรากฏขึ้นเอง ยิ่งเราขยับเข้ามาถึงศีลด้วยแล้ว ยิ่งเราต้องตั้งใจบังคับ เพราะใจของเรานั่นนะมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลส การที่เราตั้งใจบังคับ จิตของเราจะเด่นสติ ปัญญาของเราจะเด่น ในเมื่อสติของเราเด่นปัญญาของเราเด่น บังคับมาที่กิริยากายของของเรา ไม่ให้ฆ่าสัตว์ บังคับมาที่กิริยาวาจาของเราไม่ให้พูดเท็จนี่ก็เป็นการบังคับ เป็นการบังคับเพื่อไม่ให้สินขาด เพราะเรื่องของศีลของธรรมนั้นไปด้วยกัน ถ้าศีลขาดธรรมข้อขาด ช่นอย่างเราฆ่าสัตว์ปั๊บศีลของข้อหนึ่งของเราก็ขาด เมื่อศีลขาดแล้ว การฆ่าสัตว์นั้น การฆ่าเขา ก็ทำให้เขาต้องฆ่าเราเนื่องจากว่าเราฆ่าเขา เขาก็จะต้องฆ่าเรา เราจะต้องเป็นเวรเป็นภัยต่อกันและกัน อันนี้คือบาปกรรมที่ตามต่อเนื่องอยู่ในหัวใจของเรา เราบังคับไม่ให้ฆ่าสัตว์ ถึงแม้ว่าเราอยากฆ่า แต่เรารู้ว่านั่นคืออำนาจของกิเลส มันแสดงให้ปรากฏให้เราอยากฆ่า เราอยากลักทรัพย์ เราต้องบังคับให้ทราบว่านั่นเป็นของเขาไม่ใช่ของเราถ้าเรารักลักของเขาเขาจะต้องรักของของเรา เพราะมันเป็นเวรเป็นเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรม ที่จะต้องสนองเวรสนองภัยสนองบาปสนองกรรมแก่กันและกัน การประพฤติผิดศีลข้อสามก็เช่นเดียวกันในศีลข้อห้านั่นแหะการประพฤติผิดประเวณีเช่นอย่างไปล่วงละเมิดสามีของคนอื่นผู้หญิงไปล่วงละเมิดสามีของคนอื่น ผู้ชายไปล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่น หรือทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมใจกันนั่นแหละ มันเป็นการล่วงละเมิดภรรยาของตัวเอง มันเป็นการล่วงละเมิดสามีของตัวเอง เราจะต้องเอา สติเราจะต้องเอาศีลเราจะต้องเอาธรรมนี่แหละ บังคับจิตไม่ให้มันล่วงละเมิด เพราะความอยากในใจนั้นเป็นอยากความอยากของกิเลสกิเลสนี้ตราบใดที่เรายังกำจัดมันไม่ได้ มันจะแสดงกิริยาความอยากออกมา ทุกอย่างทุกเรื่องเราจำเป็นจะต้องบังคับในเมื่อเราบังคับเหตุได้แล้ว ผลก็จะเกิดขึ้นเอง 这个布施呢，要需要用这个很强的这个意志力去，叫我们自己不断的去培养这个布施。再进一步，当我们要持守这个五戒的时候呢，你就更加需要的去控制我们的内心，因为我们内心的烦恼呢，一直在控制我们的心。如果你能够控制到你的心， 不去让你的心呢，一直跟着烦恼而去，那么你的正念、你的智慧就会越来越强。守戒的过程就是一个不断的去控制啊，守好自己的行为。比如说，当你想要杀的时候，你知道你要杀，但是呢，你要控制这个心啊，不要让自己去杀，因为你知道，你去杀他。 他后来以后呢，也会再杀回你，就这样子冤冤相报，一直轮回下去。如果你想要偷，你要知道说这个是别人的东西。如果你偷了别人东西，因果呢，它也会回到你身上。你的东西呢，也同样的会被别人偷。再进一步，如果呃已经是有了妻子，有了丈夫，当你想要。 说做出一些出轨的事情的时候，也要控制自己的心啊，不要听你的烦恼，而是要听佛的，听这个佛陀所教的这个戒律，这个佛法来控制我们的心。如果你能够用佛法、用戒律去控制我们的心呢，我们的烦恼就会慢慢的减轻。这个控制。 啊，这个去管我们这个心，不去听这个烦恼，这个控制就是一个修行。当你常常这样做的话，久而久之，你就会慢慢的见到这个成果。 ทุ่มเกือบครึ่ง ยิ่งเราขยับมาถึงเรื่องภาวนาอยู่แล้ว เรายิ่งจำเป็นจะต้องบังคับใจของตัวเองนี่เราพูดถึงการให้ทานการตั้งใจรักษาศีลเกี่ยวกับเรื่อง สมาธิ เพราะการรักษาศีลนั้น มันก็เป็นวิธีการระงับกิเลสหยาบๆที่กายของเราที่วาจาของเรา แต่ยังมีกิเลสอยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธหน้าที่ของเรา เราจำเป็นจะต้องบังคับ ให้เรามีการให้ทาน จำเป็นจะต้องบังคับให้มีการรักษาศีลเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของเรา ถ้าเราไม่บังคับ ผลจากการที่เราให้ทานก็ไม่มี ผลจากการที่เราตั้งใจรักษาศีลก็ไม่มี บางทีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ ถ้าเผื่อเราไม่ตั้งใจให้ทาน เราก็จะอดอยากในโอกาสในภพชาติต่อๆไป ถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาศีลเราก็จะไม่มีศีลณบัดนี้ณอัตภาพนี้เราก็จะไม่มีศีลแต่ลกยิ่งยิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือการทำจิตให้ได้รับความสงบที่จะเรียกว่าเจริญสมาธิ เมื่อเราให้ทานรักษาศีลแล้วไปเจริญสมาธิแล้วไปเจริญปัญญา แล้วก็ทำไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำศีลสมาธิปัญญาประกอบพร้อม ถึงจะเกิดผลตั้งแต่ต่ำต่ำสุดจนสูงสุด ครบวงจรในการบำเพ็ญกุศลเข้าเข้าสู่หัวใจ เหมือนอย่างขณะนี้เราตั้งใจฟัง เราจำเป็นที่จะต้องใช้สติใช้สัมผััญญะบังคับจิตของเราให้อยู่ เราตั้งใจภาวนาไหม ตั้งใจภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ แล้วก็ฟังตามด้วยได้หรือไม่ เราสามารถบังคับได้ ในขณะที่เราบังคับให้เขาอยู่ในเงื้อมมือของเรานั่นมันรู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนกัน อันนั้นเป็นกิริยาการดีดดิ้นของกิเลสให้เราทราบเอาไว้ เหมือนอย่างเรานั่งภาวนาเนี่ย เรานั่งครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ย เราจะต้องจะต้องรู้สึกเจ็บปวด อยากพลิกอยากเปลี่ยน จนลืมพุทโธนะจนลืมพุทโธเราก็บังคับอยู่นั่นแหละ บังคับให้มีสติกำกับ บังคับให้จิตสงบไม่ให้จิตคิดปรุงฟุ้งซ่านจริงเป็นเรื่องบังคับทั้งนั้น การสำรวมกายเข้ามาสำรวมจิตเข้ามาตั้งสติกำหนดจดจ่อขึ้นมานั่นแหละเป็นการสำรวมเป็นการระมัดระวัง ใช้ความอดความทนที่ท่านเรียกว่าขันติจับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยน ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมให้จิตของเรานึกคิดปล่อย จิตล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปอย่างอื่น ให้บังคับอยู่กับงานที่เราทำเราหัดทำอยู่อย่างนี้บ่อยครั้งเท่า การทำงานของเราก็จะง่ายขึ้น การให้ทานเราก็ไม่จำเป็นจะต้องบังคับ การตั้งใจรักษาศีลในเมื่อเราทำเป็นประจำก็ไม่จำเป็นต้องบังคับ การภาวนาเรารู้ว่าเราภาวนาแล้วเราได้รับความสงบ เราได้รับความสุข มีผลมีอานิสงส์เป็นการเพิ่มพูนเป็นการพัฒนาจิตของเรา เราก็สามารถทำและก็เพิ่มพูนทวีคูณ ให้ได้ง่ายง่ายขึ้นมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีการพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองเนี่ยเมื่อเราทำครบวงจรทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ปูพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้า ไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพบพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านหลักเอาหลักคำสอนที่แท้จริง ทเหตุลงไปแล้วได้ผลอย่างแท้จริงมาสู่ใจของเราขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติ。接下来呢，讲到禅修啊，布施持戒需要去控制我们这个心，去守着这个心。进一步要打坐的时候呢，禅修的时候呢，他就更加需要的去用更多的精神、更强的正面去。 守着这颗心，因为戒呢，它只是控制到我们身体上、语言上呢的这些比较粗的烦恼，但是内心里面的这些烦恼呢，就更加需要去通过打坐去控制它。佛弟子的责任呢，就是去要学习布施、持戒跟学习这个打坐。如果你不强逼自己去做。 啊，没有培养成这个习惯的话，你只是一个挂名的佛教徒，你永远不能得到佛法的好处。如果你不去做布施，你就不能够得到布施的这个好处。你如果你不去把这个戒守好，你也不能够得到守戒的好处。进一步的，如果你不懂得，也不要去做这些学习打坐，培养定力，让心平静，培养智慧的话。 那么你就没有办法真正的去理会到、体会到佛法。就像现在，大家在听闻佛法的时候，也需要有这个正念来听，来控制你的心，来专心去听这个说法。虽然你们可能身体上出现腰酸背痛，或者是很多不舒服的感受，你们也正在用这自己的这个心呢来控制它。 不要给他说啊，立刻爬起来，不要听了。同样的，打坐的时候呢，当你一旦你坐久之后，腰酸背痛，或者是其他身体上酸麻种种的感觉，就会叫你说啊，不要打坐了，或或者是说叫你呢换个姿势啊。这些通通都是烦恼的表现。如果你这个时候懂得运用这个忍。 忍就是其中一种佛法。如果你能够用这个忍，用个这个正念去把你的这个心呢，持续的在你的这个不脱上面，持续的在这个修行上面的话，你不去改变这个姿势，慢慢的心呢就比较容易呢被你控制到，你就不会说每次呢被这个烦恼给打败，每次他叫你动你就跟着动。 当你一旦啊习惯的去控制这颗心啊，不管是布施、持戒，乃至于打坐，当他一旦习惯成自然的时候，你不用强逼自己来自愿布施，你自己时间一到，你就想到说要来做布施，持戒一样，你不需要去逼自己要去持戒，因为它已经慢慢的变成你的习惯，你很自然的。 不会去杀生，不会去偷盗，不会去邪淫，不会说不好的话，这些通通呢都已经变成你习惯的一部分。打坐也是一样，一旦你能够在打坐中体会到打坐给你带来的好处，你的心越来越平静，做什么事情也越来越有正念，你慢慢体会到打坐给你带来的好处，慢慢的就会把打坐呢变成自己的一个习惯。 所以呢，如果一个佛教徒他能够把布施、持戒、修定、修慧都做好，这个完整的这个修行的这个过程都做好的话，那么他才能够说是一个真正的佛教徒，也才能够真正的不会浪费这个得到人生的机会来听闻到佛法的这个难得因缘给浪费掉，你才能够在这么难得的机会里面。 去好好利用这个生命去提升自己，以致到最后呢摆脱烦恼。เราได้ปรารบธรรมะสู่คนฟังมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงท่านทั้งหลายอาจจะเข้าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง กับข้อปฏิบัติที่เราจะเอาไปถือปฏิบัติประจำวัน เป็นอาจินกรรมของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการให้ทานก็ตามเรื่องการรักษาศีลก็ตาม เรื่องการเรื่องการทำสมาธิและการเจริญปัญญาก็ตามเท่าที่ปรารบสู่กันฟัง ถ้าหากไม่เข้าใจ ขอให้ได้สนทนาถามไทยอตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามข้อข้องใจได้ เพื่อจะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติ 大家刚才都已经听了关于这些修行的这个基础的方法，也听到了这个整个啊佛教修行的这个次第。接下来，如果大家对于刚才听到的啊这些佛法的这些问题呢？ 如果还有疑问、不明白的地方呢，都可以在接下来的时间呢提出这个疑问，因为呢讨论佛法有问题问出来，然后让自己解除自己心里的疑惑，这个是一个很重要的过程。所以呢，接下来师父说，希望大家可以提出各自内心的这些疑惑。 มีคนฟังภาษาไทยออกไหมยกมือ โอ้คนไทยเยอะเลยอืมก็แสดงว่าฟังเข้าใจดีอ่ะอ่าทีนี้ข้อปฏิบัติที่เราจะเอาไปปฏิบัติเป็นประจำ เช่นอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้ เราถือว่าเรามีศีลเรารักษาศีล แต่ถ้าเกิดรู้สึกเขามากระซิบที่หูเรา เขานินทาเรา เขาด่าเราเรา รู้สึก รู้รู้สึกถ้าเรารู้สึกโกรธ รู้สึกเครียดและรู้สึกอยากฆ่านี่เราจะทำยังไง อยากเห็นของคนอื่นเราอยากหยิบอยากฉวย แล้วเราจะทำยังไง ตอนเราอยู่อย่างนี้เราถือว่าเรามีศีลได้ แต่พอเวลาไปเห็นของของของใครอยู่เราพอจะหยิบจะช่วยได้ เราจะทำยังไง เห็นสามีภรรยาของคนอื่น เขาทำโอกาสให้กับเรา เราจะทำยังไงนะเราอยากพูดบิดพูดเบี้ยวพูดโกหก แต่ว่ามีคนให้รางวัลเรา หลายแสนหลายหมื่นหมื่นหลายพันบางทีอาจเป็นล้าน เพื่อสร้างหลักฐานเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเอเราจะทำยังไง หิวดื่มเหล้าดื่มสุราขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ขั้นขั้นตั้งใจรักษาศีลเรามีข้อข้องใจสิ่งเหล่านี้ยังไงเราก็เราก็ถามเพื่อจะได้เอาไปเป็นอบายประพฤติปฏิบัติให้เป็น กำลังใจเสริมแก่กันและกัน。比如说，现在大家正在打坐啊，忽然间有人来骂你，有人来讲你，你心里面会不会想到说生气啊？会不会想到说很不喜欢？又或者是说，现在哎，你们有戒啊，有守戒的，如果有机会。 啊，有个机会说，有人要给一笔钱你，让你去帮他制造一个啊一个证据是不好的东西的东西啊，一个证据，你会去帮他做吗？或又或者是啊，遇到一个你你喜欢一个别人的老婆，他也喜欢你的话，在你们在这样的情况下，你能不能够把你的戒守好？ 又或者是，啊，当你突然间很想讲一些不好的话啊，那你又能不能够把你的戒守好？当这些问题啊、这些烦恼，它真的是冒到冒起来，在你内心里面起来的话，你在那个时候是否还能够好好的把你的戒守好？这些都是我们呢平时都要去思考。 看看我们的心呢，到底有多坚定。所以呢，如果大家在修行上、打坐上、持戒上有问题的话，都可以尽管的发问，看看，请求师父的一些指示。好，好。 เอาคงกิดถามก็กราบเรียนถามพระอาจารย์ที่อาจารย์ถามพวกญาติโยมตะเกียครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องนินทาครับ สมมุติว่าถ้าเผื่อว่ามีคนมานินทาเรา แล้วก็กล่าวร้ายให้โทษ แล้วก็ยโยงปกปั่นคนรอบข้างเราไม่ให้ชอบเราเนี่ยครับ ผมไม่ทราบเลย พระธรรมะข้อไหนซึ่งเป็นข้อเตือนใจเราให้เราไปคำถามก่อนเป็ปืไฟหรือจะพยายามทำลายเขาหรือด่าเขากลับหรือไปตอบแทนหรือฆ่าเขาในที่สุดครับถาม刚才是这位泰国居士孔比，他发问这个问题，就说刚才长老提到啊，当我们被人家诽谤、被人家讲是非、 被人家呃用种种语言呢来让到我们身边的人呢不喜欢我们，而我们心里面啊又很想去报复，去啊心里面产生的种种这些也是不满意。那在那个时候呢，我们应该怎么去思维？还是啊有什么样的佛法能够啊面对这个问题？ เข้าใจไหมคำถามเรามีคำถามเหมือนเหมือนคมกริดไหม คมกริดนี้มาด้วยลูกศิษย์มาด้วย ซึ่งปัญหาพื้นพื้นมีอยู่กับข้อปฏิบัติของพวกเราเป็นประจำเนี่ยคัถามว่า ในอาิีพกรรมที่เราทำมาหากินเป็นอยู่ มันมีการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน แล้วก็มา ยุแย่ปลุกปันยุยงส่งเสริม สมัยทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าดิสเครดิตกันเข้าใจไหมคำว่าดิสเครดิตกันทำลายความเชื่อถือทำลายความพูด หรือแสดงกิริยา เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือแก่กันและกัน อันนี้ถ้าเราตั้งประเด็นอยู่อย่างนี้ เราพยายามจับ เสร็จแล้วเราก็อย่าหลงกลคนที่คนที่พยายามดิสเครดิตกันเนี่ย เราต้องเราต้องเราต้องทำความเข้าใจ ถ้าหากเรามีโอกาส นี่ตอบนี่ตอนนี้จะตอบนะ ถ้าหากเรามีโอกาส ให้เราปรับความเข้าใจกัน ถ้าหากเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้ ใจส่วนหนึ่งเราต้องทำใจเอาไว้ ว่านี่คือการนินทา มันเป็นเรื่องของโลก ที่เราเรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำ มีนินทาและก็มีสารเสริญ มีสารเสริญและก็มีนินทามีทั้งเท็จและก็มีทั้งจริง มีทั้งจริงและก็มีทั้งเท็จ ถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกธรรมอย่างนี้ เราก็ปล่อยให้ผ่านไป เหมือนลมร้ายผ่านมาแล้วเราก็ปล่อยให้ผ่านไป ลมร้ายผ่านมา พิษร้ายผ่านมา แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป การที่เราตั้งระมัดระวังตัวไว้ มันเป็นการรู้จักหลบรู้จักหลีก แล้วก็พยายามดึงจิตของเราเข้าสู่หลักธรรมะของพระพุทธเจ้า แล้วก็แผ่เมตตาเอาไว้ ใช้ปัญญาประคับประคองจิตเอาไว้หนึ่งใช้ปัญญาประคองจิตเอาไว้สองแผ่เมตตาเอาไว้สามถ้าเผื่อแก้ไขได้ก็ปรับความเข้าใจสี่ให้พิจารณาลงว่านี่คือโลกธรรมฟังออกมา 在我们工作上呢，很多时候都会被人家妒忌，常常会被人家讲坏话，让别人呢对我们失去这个信用，让我们的这个声誉呢遭到破坏，啊，这个是世界上常常会遇到的事情。所以呢，如果遇到这样的情况，首先呢就要啊，如果有机会的话，能够给你解释，或者是有机会。 给你去澄清的话，啊，或是通过去跟他讲，让彼此了解的话，啊，这个你就去做啊，这个是第一个可以做的事情。第二呢，就要了解到说，我们活在世间，有人称赞我们是正常的，有人讲我们坏话，被人诽谤也是正常的，这个是世间法啊，佛陀所讲。 有好就有坏，有真就有假，被人赞，也会有机会呢被人讲坏话，这个就是思维佛法。想起佛陀所讲的，这个世间的真相就是如此。再来，遇到这样的情况，当你啊做了第一件事情嘛，就是去尝试去让彼此了解。第二是思维佛法，这个世间就是如此。第三呢，就是要对啊。 对方啊散发这个慈悲心啊，同情他、原谅他他的无知啊，要对他产生这个慈悲心。พี่น้องที่อยู่กลันตันมีไหมอะมีข้อข้องใจไหม ปัญหาแบบที่คมกริดถามเมื่อกี้เนี่ย มีอยู่ทั่ว ๆ ไปอ่ะ เพราะคนเรานั้นมีในสังคมของเรานั้นมีทั้งคนดีและทั้งคนที่ไม่ดี บางคนเขาหากินในทางทำลายชื่อเสียงของคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่เขาถามมาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าปัญหาทุกอย่างที่เป็นปัญหาชีวิตของเรา ธรรมะของพระพุทธเจ้า แก้ได้ทุกอย่าง แก้ได้ทุกเรื่อง แก้ได้แม้กระทั่งการจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย แก้จนได้สูงสุด หมดพบหมดชาติ ตั้งแต่ธรรมะพื้นพื้นไปจนถึงสูงสุดธรรมะของพระพุทธเจ้า ขอให้เรายึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักที่จะเอามาประกอบเหตุในการประกอบเหตุ เพื่อผลเหล่านั้นจะได้ 这个社会上呢，有好人也有坏人，而这些社会上呢，也的确是有一些人呢，专门是去讲别人是非，去靠这个东西来维持他生活。但是呢，要相信说佛法，它可以解决所有的问题。从这些基本上。 我们生活上、工作上的问题，佛法都可以给你一个解决的方法，给你一个思考的一个方向，去解决你内心的烦恼。到更高的问题，就是生死的问题，佛法都有办法去解决。那就是佛法可以教导我们呢，解决这个生死问题，摆脱这个生死，完全的解脱这个生死轮回，这是佛法。 能够解除所有的问题，所以呢，希望大家能够坚持佛法的这个修行，相信佛法对我们的人的这个生命，对我们的生活是有非常大的帮助。那呢，问就问教法吧，珍妮，啊，珍妮，您跟教法住在这里，年多少了？ ำพรรษาสิบสี่พรรษาจันลีจำพรรษาอยู่ตรงนี้สิบสี่พรรษาจำพรรษาอยู่ตรงนี้สิบสี่พรรษา อาจารย์ลีพาญาติโยมประกอบศาสนกิจยังไงบ้างตรงนี้ มีการให้ทาน มีการรับบิณฑบาตให้ทาน มีการอบรมการรักษาศีล มีการทำ ประโยชน์อะไรให้กับชาวพุทธเราที่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ตอบมาก่อนจะให้จะให้เขาแปล ทำไมตอบผมก็ฟังไม่ออก ก็ปกติก็ในช่วงข้าพรรษาก็จะได้นำญาติโยมทำวัดตนมนนั่งสมาธิตอนเช้าก็จะได้ออกไปบิณาบาด ที่ข้างนอกนะครับในหมูบ้านของญาติโยมมีประมาณสิบหลังคาเรือน เจ็ดสิดครับสิบหลังคาเรือน โอ้สิบที่ยกมือเมื่อกี้นี่มั้งฮะก็บางครั้งก็ได้คุยธรรมะให้โยมได้ฟังบ้างบางครั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ ของเองก็หลวงพ่อผมตอนนี้คิดว่ายังยังแบบตั้งใจปฏิบัติไปก่อนอแต่ก็ยังไม่ได้ให้เวลากับโยมมากเท่าไหร่แต่เอาตอบได้ตอนนี้กใจครับท่านท่่นท่านท่านแปลครับเออท่านแปลทุกเออ长老问住持说他来这边多少年了？住持就说 在这边住了十四个安居，就是十四年长老就问啊，平时啊，怎么样子啊，有在这里的生活啊，有怎样子去啊教导这边的居士啊？住持就有提到说啊，平时有托钵啊，给大家这里的这些村民呢，有十户人家啊做这个布施。而在安居的期间呢，也有带领啊居士们呢啊。 诵经啊、打坐，偶尔呢也会解除大家一些问题，跟大家谈谈佛法。ท่านจารย์ลีท่านก็ทำตัวเหมาะสม ท่านภายท่านไปบิณฑบาตโปรดญาติโยม แล้วก็อบรมศีลธรรม วันพระในภาษาก็พานั่งสมาธิพานั่งสมาธิทุกวันด้วย ไม่ใช่เฉพาะวันพระนะหยุดวันอะไรนะ หยุดวันศุกร์วันศุกร์หยุดหนึ่งวัน เอ๊ะทำไมต้องหยุดวันศุกร์ฮะสมัยก่อน อนที่จำมันสา มีพระสายหลวงปากคงมาอยู่ด้วยเนาะออพอดีช่วงวันศุกร์นี้เขาจะแบบท่านแบบจะต้มสมุนไพรใช่ไหม อบตัว อะไรแบบนี้เนาะอบตัว อ๋อ เสียเวลาอบตัว เพราะว่า ให้ผิวงามสมัยก่อน ฟังรู้เรื่องช่วงหลังๆนี่ก็ ไม่ได้ทำนะครับเอาให้เขาให้เขาแปลที่ที่ที่ฟังไม่ออกเนี่ยเยอะเลยใช่ไหม 也有啊啊啊！就是呃长老说啊，住持这样子做是对的，就是啊，他有平时有去托钵化缘啊，这个是出家人的责任啊。平时也会在这个安居期间呢，每天带领居士们打坐、诵经啊。除了拜五，而长老就问为什么拜五，另外呢，师父就说到说刚好以前呢。 有一位住在这里的一位师傅啊，阿峰寺的这一派的师傅呢，他就每个星期五呢都会呃做这个草药的这个啊，类似收纳这样东西，所以呢，就可能拜五呢就变成一个休息的日子。要， <coughs> ขอแนะนำเป็นการส่วนตัว。 พระอาจารย์ลีท่านอยู่นี้ แล้วก็วัดท่านอยู่ในป่า อยู่ในป่าช้าอย่างนี้ ซึ่งเป็นที่ดีที่เหมาะ เป็นที่ดีที่เหมาะยังไง เพราะเรามีหมู่เพื่อนที่นอนอยู่เป็นหมู่เยอะแยะเลยอยู่นี้ออยู่ในป่าช้าเนี่ย เราได้รับได้รับเราพิจารณาดูแล้ว ได้รับความสลดใจได้รับความสังเวชใจ ได้ย่อนความนึกคิดของเราไปที่หลุมฝังศพ มาจากมนุษย์เดินยืนนั่งนอนมีเกียรติมีหน้ามีตามีอยู่มีกินในสังคมมาบางคนก็ล่วงไปตามวัยวัยแก่ วัยกลางคน วัยเด็ก ล่วงไป แล้วก็เอามาฝังดินร่างกายทั้งหมดก็กลายเป็นดินพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วว่า ร่างกายมาจากธาตุดินบ้านกับสุดท้าย ก็ต้องเอามาฝังดิน เป็นเวลาเป็นโอกาสและก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราพิจารณาพิจารณาถึงซากศพที่อยู่ในหลุมได้เป็นอย่างดี เอาแปลก่อนเผื่อเพื่อเพื่อนจะได้เอาแนะนำลูกศิษย์เพื่อนด้วย ที่เกิดที่ฟังนะ 其实是一个非常适合修行的地方，因为呢，这里呢有很多的坟墓，有很多的朋友陪着，睡在这里呢，啊，来陪着我们修行，在这样的地方呢，是一个非常适合我们修行的地方，因为呢，一旦看到这些坟墓，你的心呢就会跟着去思维，一个本来跟我们一样的人。 会像我们一样，会走、会吃、会喝，有工作啊，跟我们一模一样的人，到最后呢，他也躺在这里。有些人是到了老了才死，有一些还没有老就死。所以呢，在这里每天都有很多机会啊，只要我们懂得去思维的话，都是一个非常好的机会给我们来修行。 การที่เราอยู่ป่าช้าอย่างนี้กับข้อปฏิบัติ ที่เรียกว่าพระปฏิบัติ หรือพระกรรมฐานหรือพระภาวนาเนี่ยมันเข้ากัน เพราะผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเคร่งครัดพระพุทธเจ้าท่านให้ไปพิจารณาป่าช้าอย่างเนี้ยอยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่ท่านได้วัดข้อหนึ่งในทุดงควัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดก็คือมีวัดอยู่ในป่าช้า นี่ยท่านได้ทุดงควัตข้อนี้ข้ออยู่ ป่าช้าเป็นวัด แท้จริงการตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจ เราจะต้องใช้ความภาคความเพียรอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจรักษาศีลก็พยายามตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่ง ที่เรียกว่าอธิศีลคำว่าอธิศีลนี่ มันจะเกิดความรู้สึกในใจว่า เรารักศีลยิ่งกว่าชีวิตของเรารักศีลเท่ากับชีวิตของเรา ไม่กล้าล่วงละเมิด นอกจากไม่กล้าล่วงละเมิด ให้มันแสดงกิริยาก้าวล่วงออกมาทางกาย ทางวาจาด้วยแล้ว ภายในก็พยายามสงบระงับด้วยอารมณ์ธรรม ไม่ให้คิดที่จะล่วงละเมิดศีลข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเช่นอย่างอาบัติ นับตั้งแต่อาบัตหนัก อาบัติปราชิก อาบัติสังฆาทิเศษอาบัติปาจิตตีอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิอาบัติทุลักใจต่างๆเป็นต้นเพ่认真修行的人呢，佛陀都鼓励他们住在坟墓的地方。这是在佛陀所提到的十三个头陀行 或者十三个苦行里面的其中一项就是住坟墓啊，所以呢，这个地方本身就是让住在这里的出家人呢，可以很自然的走到这一条的苦行。如果要认要修行有成果的话，你就必须非常的认真去修行。比如说持戒，要持到持戒持到变成真上戒，就是一个很。 更加进一步的去持戒，怎么叫做进一步的持戒呢？你要持戒到有一个感觉，说是你爱惜这个戒呢，比你的生命更重要。你把这个戒呢看得比你的生命更重要，那就是说，即使是生命受到威胁，你都不敢想到说要犯犯戒。你任何一个行为，你都会想过说。 不敢去冒犯这个戒，不愿这个戒被受到破坏，从这个身体不犯而已。进一步说，连心里面，连想要犯戒的念头呢，你也尽量去控制它。连想想要犯呃犯戒的心呢，也不让它升起。这个就是进一步的去止戒的一种修行方法。 เมื่อท่านตั้งใจปฏิบัติมาดีแล้ว ก็ขออนุโมทนากับท่านเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นท่านจะได้เอาการตั้งใจรักษาศีลและก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละมาแจกแจงมาบอกสอนกับพี่น้องญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอเพื่อเกิดประโยชน์ โสดผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งใจปฏิบัติ ศีลนอกจากศีลแล้วก็มีสมาธิ ตั้งใจปฏิบัติสมาธิจิต จนได้จนจิตเป็นอธิจิตคำว่าอธิจิตก็คือจิตยิ่งจิตสงบยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นขึ้นไปอาจินวัตอาจินกรรมของเราเราอยู่ด้วยการตั้งใจรักษาศีลอยู่ด้วยการตั้งใจปฏิบัติสมถะวิปัสนาคือสมาธิและปัญญาเป็นต้น เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นสายป่าเราท่านปลูกฝังอย่างนี้ มีการอยู่บำเพ็ญมีการตั้งใจรักษาทุดงควัตมีการอดนอนผ่อนอาหาร มีการหวังมักหวังผลให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นในหัวใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนในเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ เราเกี่ยวข้องกับญาติโยม ญาติโยมฟังแล้วได้กำลังใจก็บอกแนะสอนกันไปเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านทุี首先是学习大家啊过去到现在的这些修行，我们的心啊也要不断的这个提升，提升到说有了平静还不够，要继续修下去。 知道越来越平静，而当你们，当我们大家呢，能够把这些布施、持戒、修定、修慧都做好，不断的提升自己，然后进一步的再来跟其他的人分享，这个是我们的这个责任。先把自己先学好，再当有机会、有因缘的时候呢，再来跟其他的人分享。 เดี๋ยวเรามีอะไรประลบสุขันฟังไปจนสี่ทุ่มครึ่ง เราค่อยเลิกกันแล้วกันนะใครอยากจะคุยฮะฮะฮะมันก็เพิ่งมืดเอง สองทุ่มนี่ยังไม่มืดนะนี่มันเพิ่งมืดเองนี่อ่าเนี่ย จากนี้ไปสี่ทุ่มครึ่ง ยังเหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ย นะไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แล้วมีผู้ที่ถนัดภาษาอังกฤษมีไหม โดยไม่ถนัดภาษาจีน อย่างเงี้ยให้อาจารย์ดีเนี่ยแปลฟังบ้างนะถนัดภาษาอังกฤษหรือฟังจีนได้หมด ฟังจีนได้หมดเหรอฮะแล้วแล้ว ภาษาอังกฤษเขาก็ถนัดไหมฟังเข้าใจหมดฟังเข้าใจหมดฟังเข้าใจหมด แล้วแม่ชีนี้บวชอยู่นี่นานแล้วยังนานเท่าไหร่ห้าปีอยู่ที่นี่ ค่ะ อ๋อ แล้วก็บ้านอยู่นี้เหรอ ไม่ค่ะ บ้านอยู่โจโฮค่ะ บ้านอยู่โจโฮโจโฮ โจโหที่ที่ท่านเก่งแล้ว อ๋อโอ้มาบวชอยู่นี่ห้าปีแล้วบวชที่ไทยค่ะหลวงพ่อบวชที่ไทยบวชที่วัดอะไร วัดมหาธาตุค่ะ อ๋อบวชที่วัดมหาธาตุแล้วก็อยู่นู้นนานเท่าไหร่ ไม่นานแล้วก็มา ไม่นานแล้วก็มาค่ะอืม แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรม ค่ะ นะ ตามหลักตามปฏิปทา ที่ครูบาอาจารย์เราบอกเราสอน เสร็จแล้วพวกเราก็เป็นชาวพุทธ ข้อสำคัญก็คืออข้อปฏิบัติที่เราจะพึงทำตั้งแต่บรรยายธรรมมาตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละ วัดมหาธาตุท่านเรียนลึกละเอียดเข้าไปถึงหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรม แต่พวกเราเนี่ยเราอยู่ป่าคำว่าอภิธรรม เราพยายามรักษาจิตให้สงบ พยายามภาวนาให้ใจสงบก็แล้วกัน ในขณะเดียวกันก็เจริญปัญญา แล้วก็เจริญทำจิตให้สงบ แล้วก็พิจารณาเกิดปัญญาสลับกันไป มันเป็นการเพิ่มเติมเสริมสร้างบุญบารรมีให้กับเราเอง เมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้ญาติโยมพี่น้องที่มาเกี่ยวข้อง มันก็หัดค่อยๆซึมซับเข้าหากันเอง อาศัยความเมตตาช่วยเผื่อแผ่ ช่วยบอกช่วยแนะ ช่วยเตือนช่วยสอนแล้วก็เป็นหลักให้แก่กัน และกันได้ ขอให้เราตั้งอกตั้งใจ เท่ากับ คณะกองรมาภาพมาก็ได้มาพูดมาคุยมาถาม มาไทย มาเยี่ยมมาเยียน พี่น้องไทยกลันตันตรังกานูปริศอยู่ทางไหนปริศ เราเราได้ไปไหมพอปริศเราไม่ได้ไปอีโปด้วยออีโปด้วย อ่าก็เคยเกี่ยวข้องกัน แท้ที่จริงโลกนี้มันเป็นโลกที่ถ่ายไปถ่ายมา เป็นโลกที่ถ่ายไปถ่ายมา แต่เราโชคดีที่เราได้ประสบพบเห็นพระพุทธศาสนา และมีความเลื่อมใสศรัทธา น้อมนำศีลเข้ามารักษา น้อมธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติ อันนี้เป็นทาง เป็นวิธีการที่จะทำให้ภพชาติของเราเนี่สูงขึ้นเด่นขึ้นสูงขึ้นเด่นขึ้น ละเอียดขึ้นประณีตขึ้น เป็นการพยุงภพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น เพราะฉะนั้นพวกเราก็มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าหากมีโอกาส ไปอยู่ศึกษาทางเมืองไทยบ้างกก็ดี วัดนู้นวัดนี้ ก็เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านไปออย่างปีไหนเมื่อสองปีปีก่อนนั่นอาจารย์เข่งก็เอาพระกันติไปอยู่ที่เราไปอยู่ต้นเต่า แต่ภาษาที่แล้วก็กลับมามาจำที่นี่ ปีนี้ได้ยินว่าไปไหนไม่รู้ไปอเมริกา ก็เป็นการสับ ไปเป็นการสับมา เพื่อเพื่อสอบหาสถานที่ หาที่ดีหาที่เหมาะ หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่กับที่เราก็อยู่ขยับออกไปนู้นไปนี้เพื่อแสวงหาความรู้ข้างนอกความรู้ข้างในมันมันก็เป็นประโยชน์และจากนี้เราก็ไป นู่นเลยเลยเลยแล้วไอ้ข้ามไปสิงคโปร์ไปจนถึงวันที่เก้าก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปถาม ไปพูดคุยธรรมะ อย่างนี้แหละ มันเป็นการทำประโยชน์ให้กับตนทำประโยชน์ให้กับท่านทำประโยชน์ให้กับพระศาสนา เพื่อผู้ที่มีนิสัยอยู่บ้างแล้ว ก็จะได้กระตือรือร้น ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นกำลังใจแก่กันและกันอย่างมันตาดสมัยต้องตาอยู่ ก็มีหลาย หลายชาติหลายประเทศไปอยู่อเมริกาอังกฤษ อย่างเงี้ยอินโดมาเล ญี่ปุ่นไปอยู่ไปศึกษากับท่าน แล้วก็ได้ความรู้เหล่านั้น เหมือนอย่างท่านดิกนี่ที่อเมริกาเนี่ยท่านก็ไปสร้างวัดที่อเมริกาไปสร้างวัดที่อเมริกา แล้วก็ฝรั่งที่ที่เป็นสายน้องปูชา น้องป่าพงนี่ก็ผ่านไปเป็นจำนวนมาก ไปอยู่นอกพรรษา ก็เอาหลักธรรมนั้นหละมาประพฤติมาปฏิบัติ มันเป็นการถ่ายไปถ่ายมา ทำให้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน บางคนก็พระคับประคอง ชีวิตอัตภาพความเป็นพระไปได้ตลอด ก็จะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งตัวเองและคนอื่น บางคนถึงจะผ่านไปเป็นการเป็นคราว แล้วก็สิกาลาเพศไปก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนอย่างที่พวกเราผ่านมาทางนี้ พวกเราก็ได้ ถามได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ มันก็ได้ประโยชน์ เพื่อเป็นการนำมาปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องของตัวเอง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีบางสิ่งบางอย่าง ที่ประสบพบเห็น ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่ เพื่อให้เกิดผลบุญที่ใจเราใจท่าน เมื่อไม่มีใครถาม เมื่อวานก็ไปที่วัดท่านชวนเวียนก็ไม่มีใครถาม บอกว่าเจ้าวาดว่าเจ้าวาดว่า ไม่ค่อยมีใครเคยถาม ไม่มีใครกล้าถาม ก็แสดงว่าเขาเข้าใจดี พวกเราอยู่กับอาจารย์ลีตรงนี้คิดว่าพวกเราเข้าใจดี เพราะฉะนั้นเราข้องใจอะไรก็ให้ให้เราถามเพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่กันและกัน เราพยุงท่านท่านพยุงเรา มันก็จะเกิดประโยชน์ 也也，让您说说那一点。刚才呃长老说到说，我们自己修行，也当我们一个人可以修行好的时候，我们自己做好，那么靠近我们的人呢，他们也一样的可以感受得到，他们也一样的可以学习得到。 所以呢，我们能够听闻到佛法，能够修行到佛法，是一件很有福报、很幸福的事情。因为通过修行，我们可以不断的提升我们的生命，让我们的生命呢可以不断的提升。就是比如说现在是做人，如果你再修行下去，福报再大一点，可以升为天人。 所以呢，希望大家继续保持这样子的修行。而长老也说到，在过去呢，在龙达马哈布的寺院，也有很多外国人呢来去跟龙达马哈布去修行的。通过这样的一个过程，大家互相学习、互相交流，就是在这样的过程呢，给自己。 也给别人呢带来这个啊好处，就好像这一次呢，师傅从泰国来到槟城怡保，再来到吉兰丹，啊，明天再去丁加奴，接下来到吉隆坡，一直到最后呢，九号从新加坡啊新加坡回去，这样的一个过程呢，是也是一个给自己带来好处，带来利益。 能够跟大家分享佛法，也给来的人呢带来利益，就是呢把佛法分享给大家，提供大家一个修行的这个啊方法。而长老他这几天呢，通过来这里啊跟大家分分享佛法的过程，他也学习到很多东西啊，包括说看到这里的环境，看到这里的人，了解到这里的文化。 这些呢，都是一些很重要的一些学习啊，所以就是这样子。他说世界上呢，啊，就是不断的在交流，互相学习啊，这个是一种不断提升的一个方法。搞仔喏，啊，搞仔吗？用眉。啊。搞仔，D 用眉。 <laughs> อ้าวแล้วแล้วคนไทยอ่ะ ฟังไทยออกอ่ะ ยกมือ อ๋อ แล้วใครจะตามไปบวชยกมือเอายกมือ เนี่ย สิงคโปร์นี่ ก็ไปบวชที่วัดนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วยกมือก่อนแล้วเนี่ย สิงคโปร์นเดี๋ยว เดี๋ยวให้อาจารย์จำหลัดท่านพูดขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้ว เราก็จะจบแล้วก็ให้พรพอเสร็จแล้วเราก็เลิกกันวันนี้ นี่ยังเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีเอาเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีเอาไป เออที่จริงเราว่าจะภาวนา ช่วงพาภาวนา ช่วงหนึ่งมันไม่ได้ภาวนามันเลยมาแล้วถ้าทางพวกเราจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมปวดแข้งปวดขาอะไรไม่ไหวแล้ว คิดถึงบ้านแล้วนะก็วันนี้อ่า ถือว่าเป็นโอกาสของเรา ได้มาปรึกษาหาเลยหรือว่าได้มาฟังธรรมแม้ว่าธรรมนั้นจะไม่ละเอียดละออมากนัก ก็คิดว่าพวกเราจะได้ข้อคิดเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติบ้าง โดยเฉพาะที่ว่า พวกเราชาวพุทธคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์สาวกเจ้าเนี่ยพุทธังทัสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิพวกเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวก ซึ่งเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของเรา เพราะเราจะต้องมีที่พึ่งนะตอนนี้เราก็พึ่งบ้านพึ่งเรือน พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่ง ญาติพึ่งวง สามีพึ่ง ภรรยาภรรยาพึ่งสามี นะ เราถึงอยู่ด้วยกันได้ ต่างคนต่างพึ่งกัน อันนี้พึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า มันเป็นพึ่ง พิงอิงอาศัยที่ไม่แน่นอน นะเราก็เคยเห็นสามีตายจากภรรยาภรรยาตายจากสามีนี่แหละว่าพึ่งกันไม่จีรังยั่งยืน เหมือนพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ในหัวใจแล้วเนี่ย จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนำเราไปสู่พบน้อยพบใหญ่ จะไปเกิดที่ไหนก็ตามนะจะตามใจของเราไป สู่พบน้อยพบใหญ่จนกระทั่งบุญบารรมีของเราที่สร้างสมตลอดที่เราเกิดขึ้นมาได้นะส่งเสริมให้เราพ้นไปจากทุกถึงพระนิพพานตามสติพระพุทธเจ้า นั่นเรียกว่า ที่พึ่งอันเอกคือบุญกุศลคุณงามความดีเนะเพราะฉะนั้น พวกเราก็ขอให้ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย เป็นที่พึ่งภายในจิตใจของเรา เรียกว่าพึ่งได้ตลอดทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว ไม่เหมือนเราเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ บางทีเราก็อาจจะคิดว่าพึ่ง สามีพึ่งภรรยาภรรยาพึ่งสามีลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่ หรือญาติวง หรือพึ่งเงินพึ่งทอง พึ่งบ้านพึ่งเรือนแหมอันนี้บ้านของเรา อันนี้เงินของเรา อันนี้ไร่นาเลือกสวนไร่นาของเรา อ่านี่ใจเรา มันพึ่งอยู่ตรงนี้นะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันพึ่งไม้ผูกผูกผูนะเดี๋ยวมันเราไปอิงพิงมันมากเลยมันเออมันโค่นตุ้มลงมาเลยนะจากมันไป เช่นนี้ไหมล่ะ เราเห็นคนปู่ย่าตายายของเราจากใกล้จากนาจากสมบัติสิ่งของเงินทอง ทิ้งไว้ให้โลกอันนี้ทิ้งไว้ลูกให้ล้านต่อไปเรื่อยๆนี่เลยว่าที่พึ่งอันไม่จริงอขอให้เอาบุญกุศลคุณงามความดีนะเข้าสู่ใจของเรามากเท่าไหร่ เป็นที่พึ่งอันเอก ภายในหัวใจของเราไม่เราตกไปในที่ชั่วเลยแหละขอให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เราเรียกว่า เกิดขึ้นมาพบ สิ่งนันประเสริฐเราอย่าปล่อยให้ ของที่ประเสริฐเลิศโลกนี้ หลุดไม้หลุดมือหลุดข้อปฏิบัติหลุดหัวใจของเราไป ขอให้พากันสั่งสมเอาไว้ให้มากๆ ให้พยายามอดทน ต่อสู้สแสวงหาคุณงามความดีเอานะเราจะได้มีที่พึ่งมันประเสริฐนะเกิดขึ้นมาก็จะได้สั่งสมต่อไป เหมือนพระพุทธเจ้าของเราสร้างพระบารมีนั่นแหละ มาแปดหมื่นสี่เออมาสี่อสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าของเรา องค์ปัจจุบัน เกิดมามดนะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัตว์เราก็เคยได้ยินนะมีนิทานไว้ นิทานของพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพญากวางนะยอมเสียสละเพื่อบริษัทบริวาร เกิดเป็นนกเช่นนกกระจอกก็พาบริษัทบริวารสร้างคุณงามความดีนะเห็นไหม พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสัตว์ก็เคยเป็นนะแต่ไม่ยอมทิ้งคุณงามความดี ไปเกิดเป็นช้างเลี้ยงแม่ตาบอดนี่มีพระพุทธเจ้าของเรานะ ชาติหนึ่งไปเกิดเป็นพระยาช้าง เลี้ยงแม่ตาบอด แม่ตาบอดไปหากินไม่ได้ ต้องไปหาอาหารมาให้แม่กินนะถูกนายพรานจับไป ก็ไปขอร้องว่าเออ ตอนนี้เราเลี้ยงแม่ตาบอดอยู่นะ ถ้าจับเราไปเนี่ย แม่เราก็ไปหากินไม่ได้ คงจะต้องหิวตาย เพราะฉะนั้นขอให้เราเลี้ยงแม่ของเราด้วยก่อน ถ้าอยากจะจับเราไปนี่ให้แม่เราตายซะก่อนแล้วค่อยมาเอาเราไปนี่คือพระพุทธเจ้าของเราไปเกิดเป็นสัตว์ก็เคยเป็น แต่ไม่ทิ้งคุณงามความดีสุดท้ายก็ มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเห็นไหมอ่า นี่คือคนงามความดีที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่างของพวกเรา เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าพวกเราได้ข้อคิดที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติของตนเองนะ จะได้นำบุญกุศลเข้าสู่หัวใจของเรา เพราะฉะนั้นจึงขอบุญกุศลคุณงามความดี ทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำมาแล้วตลอด บุญบารมีของครูบาอาจารย์ที่มาในวันนี้จงคุ้มครองรักษาพวกเราให้มีความสุขกายสบายใจ ปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราได้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนา ทุกคนเทิน 现在我们呃，整天每天念着这个皈依佛、皈依法、皈依僧呢，就是把这个佛法呃，把这个三宝呢，当做我们最高最好的这个皈依的地方。一般的人呢，啊，世间的人，孩子靠父母，父母依靠孩子，妻子依靠丈夫，丈夫依靠妻子。 这些都是这种，不是永恒的依靠，他们总有一天会离开我们。这跟三宝不一样，三宝才是最好、最高的这个依靠，不只是这一世，生生世世我们都可以呢依靠这个三宝，不断的跟着三宝的这个教导来学习佛法。 这个功德，这个福报呢，就会一直跟着我们，不止呃，不只是这一世，而且还会到未来世，一直下去，一直到我们呢解脱为止。我们要以佛呢来作为我们那个榜样。佛陀他自从他发愿成佛、修波罗蜜以来呢，他从来没有放弃过，要不断的做好事。 不断的提升自己，即使是他有时候呢，投胎作为大象，投胎作为鹿，投胎作为小鸟的时候呢，他都没有忘记说要不断的去累积他功德，他的心还是那么的善良。所以呢，佛陀就是我们的老师，他已经做给我们一个很好的榜样，让我们知道说，修行是要生生世世一直修到我们呢。 解脱为止，希望大家所修行的这些功德善法能够保护大家，也希望三宝能够保护大家，不管大家啊去到哪里都没有危险。愿大家所发的愿、心里的愿望，如果是符合正法的，都希望大家的愿望呢都能够实现。祝福大家。 ถ้าให้พรดีรับพรนะจะรับพรรับพรนึกทิศส่วนบุญไปเพราะในป่าช้า回向功德祝福大家跟回向功德因为这边也是坟墓，也回家给这边的所有的众生。ให้เจ้าป่าช้า เขาได้รับบุญรับกุศลเต็มที่ เขาจะไม่ต้องอยู่ในนี้ เขาจะได้ไปผุดไปเกิดถ้าเผื่อมี都能够去投胎去到好的地方。ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติ สาครัง เอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหัง คิปเมวัสมิชตุสัพเพ ปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธาม ธิโวิวัจจตสัพพโรโควินาสตุมาเตมภวัตวันตรายโย วุฒาปัจจายิ เตชะสาจยเสติธานัง ก่อนแล้วกราบครูบาอาจารย์